van drie laag gekapte klip en een laag sederbalke. In die vierde jaar is die fundament van die huis van die Heere gelegd, in die maand Sif, en in die elfde jaar, in die maand Pil. Dit is die achtste maand, was die huis voltooi in al sy dele en volgens al sy vereist is, so dat hy sewe jaar daaraan gebouw het.